ba, irakurketa beti berdina da, e, eh, domaia da, baina hola orokorki eh, beti eh, lan, lanen fleksibilitatearen alde da neuri horiek, eta orduan beti, beti erresteko enpresa batean, nausiak nola kanporatu alituen langileak, Seurki nola emplegatu aldituen ere, maina Maina azkenian da nola kanporatua dituen hori da er, hori da errestea beren helburua erraten dute uh, negoziazioa uh, eh, obeki izanen direla enpresetan maina bondiakin behar da enpresa hainitzetan ez dela uh, delegaziorik eta orduan uh, erreski izanen da ere uh, enpresa baten uh, batentako uh, bere gauzak pasaraztea eta dena aldatzea